suze kreju, da plaćemo za njih, da prije. Za to značenje šehadeta u ašhadu anna Muhammeda rabu I da tvrdimo da ga volimo i da ovamo vjeru mi kako mi zamislimo. Je tako? Ne. Njegovo mjesto poslanstva i poslanika je šta? Da se slijedi i sluša i da mu se pokorava. Da se njegov sud uzima. Dobro. Ovo bi bilo dobro možda da potkrijepimo tefsirom isto tako. Kaže Ibn Qayyim رحمه ta'ala تعالى <clears throat> riječi uzvišenog النبي أولى بالmu'minina min anfusihim vjerovjesnik je preći mu'minima od samih njih. od samih njih sura Ahzab ajet broj 6 pa stavite dvije tačke, znači rekao je iza ove riječi, šta je rekao? Ovo je dokaz. Da ona je kome je Resul sallallahu alaihi sallam da onaj kome Resul sallallahu alaihi wasallam nije preći od njega ili od samog njega nije ni mu'min jer je ne bi preći mu'minima od samih njih ako mu nije preći onda nije ni mu'min Tako kaže Ibn Qajim, rahimahullah. Stavite. Rekao je na drugom mjestu. Ko je rekao? Ibn Qajim, na drugom mjestu. kako je ispravno zadovoljstvo sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam kao poslanikom, kao rasulom možete staviti. Kao rasulom. Od onoga od onoga Thank you koji od njega ne uzima propise za svu svoju vanjštinu i nutrinu. Šta je nutrina? Unutrašnjost, je li tako? Za svoju, svoju vanštinu i nutrinu. I ne uzima osnove i ogranke ove vjere jedino od njega jedino od njega koga Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jedino od njega stavite upitnik uzvičnik, je tako? Kako pa zarez, ali tako da znate šta znači kako, a uz, ostavi njegovo, njegove riječi kako? kako, a ostavlja njegove riječi zbog riječi i nekoga drugog. A neće da ostavi riječi drugog zbog njegovih riječi. Jesmo shvatili ovo? Rekao Ebu Hanife. Pa dobro, rekao Resul sallallahu alaihi sallam. Ja, ali rekao Ebu Hanife. Pa dobro, rekao Resul sallallahu alaihi sallam. A, ne ide. Šta je ovo? Da Allah smanu tala. Razumite? Rekao Ebu Mensur al maturidi. A? Ili rekao ovaj, rekao onaj. Oni na to kažu jesu učenjaci. Jesu učenjaci, ali nisu mučenja. Ako sad svakoga S druge strane, isti ovaj Ebu Hanife, rahimahullah, je rekao kad nađete šta? Sahih hadith, šta? Moj to je moj mezheb. Kako? Pa sami oni tim postupkom, ako hoće baš i njega, eto da slijede, odmah ga generalno ne slijede, jel tako? Nisu išli njegovi mišljenje. Rekao Ebu Bekri Omar. Dešavalo se, znači, zbog pitanja koja se poslije pojavljivala, pa je Abdullah ibn Abbas iznosio svoje mišljenje. <coughs> pa bi oni njemu rekli, ja, a Omer je govorio, evo Vekre je govorio ovako, Omer je govorio ovako, kaže, teško vam. A, hoćete da vas kamenje s neba pogodi, da se zgrominja na vas, kamenje s nebesa. Ja vam kažem, rekao Allah je rekao poslanik, sallari, sallari, a vi kažete, rekao evo Bekr Omer. Znači, kad god dođe do bilo čijeg mišljenja da nije u skladu sa Allahu je subhanahu wa ta'ala riječima, riječima poslanika sallallahu alaihi sallam. Drag si ti nama, ali nemamo pravo, nemamo pravo. Razumite, vrec? Da. Treći. Novatarija je optužba na ashabe Ridvanullahi alaih. Ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam. Allah sa njima bio zadovoljno. Ja Abdurrahman Ovo dobro zapiši. Ponesi babi reci Vidi šta sam naučio na medres Pa mu pročita A Dobro. Optužba na sahabe. Kako je optužba na sahabe? Ha? Prvo, da su oni bili u gafletu ili neznanju. naspram onoga što je novotar do kući. A, maša Allah. Novotar se sjetio, zamislio, od vjere što je promaklo levu Beku, Omer, Osmano, Ali, a, Talhi, Zubeiru. Svima ima promaklo nisu se oni toga sjetili, bili u gapletu i nemarni naspram dina i naspram nekog ibadeta ili nisu znali. Ha? I ovaj nakon toliko stoljeća, hop, on je dokućio nešto. Šta je to drugo nego optužba? Na njih. Drugo, da su bili aljkavi u ibadetima i da su ostavili ibadet s kojim je novotar došao da propustili ibadet koji je došao s kojim je došao ovaj namaz. Treće. Da su svojom aljkavošću dali povoda dali povoda i ostavili vrata otvorena da se oni iza njih trude da dokuče ono što su oni propustili. četiri vjerovanje da su generacije iza njih bolje od njih da se generacije iza njih bolje od ashaba. U čemu je direktno negiranje direktno negiranje fadla koje im je Allah istakao. Gdje je Allah istakao? Jesu, u brojnim kuranskim mani, Allah je zadovoljan sa onima koji ste dali prisegu pod drvetom. Jest, znači na brojnim mjestima isto kao njihovu vrijednost i negiranje e, Allahovog fadla koje im je dao i njegovog zadovoljstva sa njima i njegovog zadovoljstva sa njima znači otprilike to stavte samo ovdje jedan govor kaže imam al-auza'i al-auza'i šta kaže znanje je ono što je došlo od ashaba Muhammeda sallallahu alaihi sallam a što nije došlo ni od jednog od njih to nije znanje to nije znanje a to vam je to Pa ako kažemo, na primjer, u mnogim stvarima danas je došlo, došla situacija da ljudi neiskreno prilaze Allahovom dinu i Allahovoj vjeri i samim definisanjem određenih propisa i ta njihova neiskrenost mnogi kad mi ovako kažemo kaže vi ulazite u srca ljudi kako vi znate da je neiskreno neiskreno je po tome što se vidi znači kroz postupke postupci ukazuju na to pa kad god spomene i šta god se spomene od šarijatskih pitanja razišla se u lemu A? i onda se rasplinjavamo u nabrajanju svih ti razilaženja u tako bez da dajemo orijentaciju ljudima u mišljenju koje je ispravno i utemeljeno i do čeg dolazimo da ljudi ostaju totalno zbunjeni i dezorijenti dezorijentisani, je tako? A iako su često ta, znači, mišljenja utemeljena i jasna, jako jasno i vrlo jasno, je tako, koji od tih mišljenja ispravno. Kao pitanje, na primjer, ostavljač namaza. Je li tako? Očit primjer, jedan drastičan primjer, je tako? sve što je došlo od ashaba je na jednu stranu i sve isto i nema razilaženja o tako nema razilaženja kod ashaba razilaženje je došlo od drug od drugih ali kad želimo sad u ovoj situaciji dobro ovi učenjaci koji su se razišli njih, lahko i nađemo uzer. Ištihadili su, promašili im ištihadu i maša Allah, ili tako, bit će nagrađen za svoj ištihad. Ali šta je s nama sad, kad se nam ja, ja, a, dokazi podastrti i kad sad jasno vidimo situaciju, ili tako? Razumite, obrat? Da vas spano tera sačuva. Dobro. E, to je bilo treće. Četvrto. Četvrto. Novotarija suprotna šerijetu. kaže imam Ešatibi rezultat onoga sa čim je došao novotar jeste da šerijat nije potpun. Da šerijat nije potpun potpun ili upotpunjen. I da je ostalo stvari koje se moraju ili koje je poželjno dokučiti i nadoknaditi. jer da je vjerovao u savršenost šerijata ne bi ga upotpunjavao. ima ovdje dosta govora, znači opširnog govora, ali zbog vremena i tako dalje, onaj, ali može se spomenuti govor Ibn Kajima ovdje, ovo što smo sad rekli, znači da je suprotno šarijet, objašnjava na koji način, kako je suprotno, i da je to ostavljanje sunneta i borba protiv sunneta i da je to osporavanje onoga što je propisano onim što nije, je li tako? Izmišljanje od sebe tako dalje. Isto tako govor šeha Bimba za Rahimahullah kaže nakon što je spomenuo dokaze o zabranjenosti novotarije, kaže ustanovljeno da sahaba Rasula sallallahu alaihi ve sellem i od selefa ovog ummeta da su upozoravali na novotarije i da su plašili ljude novotarijama. To nije ni zbog čeg drugog, osim zbog toga što je to dodatak na vjeru i na šerijat. I da je to, i osim zbog toga što je to propisivanje onoga što Allah nije dozvo, dozvolio te, sad propisivanje u vjeri. I što se u tome olija o ponašanje Allahovih neprijatelja židova i kršćana. U njihovom dodavanju na, njihove, na njihovu šerijat koji im je bio propisan. Je tako? Jer oni nisu nikako drugačije zalutali osim na taj način, je tako? I kako su oni izmislili novotariju u svojoj vjeri što Allah nije dozvolio. I zato što obavezno iz toga proizilazi šta? Vjerovanje u manjkavost Allahove vjere. I optuživanje za, je tako, da nije potpuna nakon što je Allah potpunio. A poznato je, znači da iz ovoga proizilazi veliki fesad i da se ovo suprostavlja riječima uzvišenog kojim riječima el jeume akmeltu lekom dinekom. Danas sam vam vašu vjeru usavršio. Danas sam vam vjeru usavršio. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala ovde ekmeltu, usavršio sam vam vjeru. A kad sam vam vjeru usavršio, onda sam svoju blagodat prema vama upotpunio. Čime je potpuna blagodat? Allahova prema nekome? Jeste savršenstvom vje, vjere. Danas sam vjeru savršio. Pa onaj ko dođe sa nečim šta se dostavlja se automatski ovom ovom ajed. Ovom ajed. A? Kaže židov Omeru radijallahu an, kad bi znao, ima jedan ajed, kaže u Kur'anu, mi židovi kad bi znali kad je objavljen, da tako, mi bi taj dan uzeli za praznik. Praznovali bi taj dan. Ha? Kaže Omer radi Allah, Allahu akbar, pazite u. Kaže, tako mi Allaha, ja znam dan kad je objavljen. I mjesto, i vrijeme, i kako je objavljen. Objavljen je na Arafat. Resul sallaha reći selem bio na devi. Tako. Pa je objavljen na koji dan? Na praznike je i objavljen taj. Baš na praznik. Ja tako? Uči Bajram. Svatat, na najveći, najveći na najveće dane, najodabranije dane kod Allaha subhanahu wa ta'ala objavljene ovaj ajat. Danas nama vjeru usavrši. Ha, i svoju blagodat nam vama u potpuno. I zaista mi šta? Zikrimo i veličamo toga dana, je tako? I dan poslije žrtve donosimo muslimani širom svijetu. Taj dan kad je ovaj ajat objavljen. Razumijete, brać? Ovo je blagodat koju je Allah dao ovom umetu. A nije Allah nikome nepravde učinio. Kogod hoće da bude od ovog umeta, može. Bujro. Subhanallah. I to je svjetlost. To je znanje. To je olakšanje. Kad ti znaš šta ćeš raditi, kako ćeš raditi. A kad se zapadne novotariju, ni znaš kako ćeš, ni kako je ispravno. Ne? Ni si siguran da je to baš tako. Ne? Ono. Mrak i tamo. Zato ovi koji nisu rođeni kao u muslimanskim porodicama i tako dalje, kad se prihvate od islama, jedno veliko olakšenje osjeti u čemu? u šerijacu kaže u vas sve zna kako treba i šta treba nema on šta zna se ima sunet Rasula Salalari od najsitnijih detalja kako ćeš doći kad gosta kako ćeš se ponašati u ovoj situaciji kako ono, šta ćeš ovdje, šta ćeš onda sve a oni osjećaju veliku tegobu i patnju jer ne ne znaju kako šta će kad mu neko umre ili kad nekome neko umre, šta će? Kako će? I onda izmi, izmišlja. I šta god uradi, misli da je to malo ili da je mora, nije dovoljno ili da li je to baš trebalo tako i, i tako da je. Da Allah sačuva. Dobro. Jesmo E, kako ste napisali? Samo govori mama Šatibe, je li tako? Napi možda i dio govora Šeha Bin Baza. Napišite, rekao je Šeha Abdulaziz Baza. pa ću ja sročiti neku rečenicu koja nije direktan prevod, ali dole vi ispod dodajte, znači približno. Samo da se zna da se to približno. Rekao je približno, u tom smislu, tako. Selef je upozoravao na novotarije i plašio njima zato što je to propisivanje onoga što Allah nije dozvolio i oponašanje Allahovi neprijatelja židova i nasranija u njihovom dodavanju i slijedjenju onoga što Allah nije propisao. Osim toga, iz novotarije obavezno proizilazi da je islam nedostatan nedostatan i nedovoljan a to se suprostavlja riječima uzvišenog danas sam vašu vjeru danas sam vam vjeru danas sam vam vjeru usavršio i svoju blagodat prema vama upotpunio. El Maide broj 3. El Maide broj 3. Jeste umorili reći? Ha? Dobro. Uglavnom, ovo su stvari očite, zar ne? A. I ove očite stvari nije njih puno i ovo što ste ovdje ponijeli, ali može da pomogne mnogim ljudima. Može da pomogne mnogim. I nemojte se libiti. Pozovite ljude i pročitajte im to. Ili naučite pa im to recite on. Nauči dobro pa mu nabroju pitaj ga, zar nije to, zar nije to, zar nije ovako, zar nije neko. Pa će on osjetiti za lahu pomoć. Dobro. Ima još e, nekoliko stvari. Sažite ćemo ispomenuti, iako se one mogu nabrojati pod ovo što smo već spomenuli. Ali, ne smijete inša Pa kažete, peto, notarija kvari vjeru i srce. Novotarija kvari vjeru i srce. Pa napišite, rekao je al Fubail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad <coughs> Iyad Iyad Bad Iyad Ha? Šta je rekao? <coughs> Nemoj biti siguran od novotara za svoju vjeru. I nemoj od njega tražiti savjeta u svojim stvarima. i nemoj sjediti sa novotarom kojem je Allah oduzeo vid. Znači oduzeo mu vid. onaj ko vidi neće biti novotar ali kad oslijepi gotovo kaže šejh Ulislam ibn Taymi rahmehullah šerijatski propisi su hrana za srce. tako, šerijatski propis su hrana za za srce. Pa kad se srce rani novotarijama, ne ostane mjesta za sunnet. ne ostane mjesta za za sunnet. Šta to znači? Ispuni se srce na otarijama i nema da ostane bez hrane, je tako? I šta bude? Pokvari se. Pokvari se. Je tako? Ne, ne ostane mjesta za sunnet pa se pokvari kao onaj koji bi se hranio nečistom hranom. Stalo je pogalnog neki. još jednu rečenicu, znači samo odgovora Ibn Qajma, rahimahullah. U dijelu koji se zove El Fevaj. El Fevaj. kad se ljudi okrenu od Allahove knjige i sunneta i traženja pro, propisa u njima i budu vjerovali da oni nisu dovoljni Allaha i budu vjerovali da oni nisu dovoljni a šta nam novotari drugo kaže osim vi ništa ne znate samo znate rekao Allah rekao poslani daj nam malo ovako neke pameti a zar niste to srebu koliko hoćeš. Tako govori. Tako govori. Kaže, a dobro, to samo rekao Allah, rekao poslanik. Vide neku knjigu da pročita. U ne u ovoj knjizi ništa, samo rekao Allah, rekao poslanik. Šta je to? I vjerovali da oni nisu dovoljni, je tako? I okrenu se od njih ka novotarijama. i mišljenjima ljudi. Zbog čega im se fitra pokvari? Ja, Abdurrahman. Ja, Abdurrahman. A, zbog čega im se fitra pokvari i srce potamri. I srce potamne, razumijevanje pomuti, i pamet skrene. i pamet krene. I ovo zaista onaj ne, <laughs> ne treba puno dokaziva. A? Vidiš insana, mašala, inženjer, završio škole u dunjavskim stvarima. A? Al tamo kod Sufija sjede u halku, trese glavu, mlati, zikri, vjeruje da mu onaj šejh zna gajb vjeruje da mu onaj šejh zna šta on misli a odano je kako ne smije biti odan nikome i tako dalje osibe se oduzmem pamet Allah zbog čega zbog te novote novotarije dobro napišite šestu. <clears throat> Novatarija je grije u obliku ibadeta. Novatarija je grijeh u obliku i ibadeta. Novotarije grijeh u obliku ibadeta. I ovdje, znači, mislim da ne treba nešto posebno dodala, dovoljno je ovako da ostane. Ha? To je grijeh u obliku ibadeta. A to mnogi ljude zbunjuje. Jer se novotarija predstavi lijepo. Je tako? uljepša se lijepim riječima, lijepim izgovorima. I onaj ko ne promisli, nas je nasjede. Je tako? Pa dođu mušnici i kažu, vidiš, mi smo miskini, grešnici. Ne priliči nama da se direktno obraćamo Allahu, Allah je uzvišeni od toga da, da sluša naš, naše teube i dove. Ha? I onda A, pod izgovorom veličanja Allaha, kaže mi ćemo preko posrednika, ko, preko onih koji imaju neki ugled kod Allaha, preko dobrih ljudi. Pa to bude najgora optužba na Allaha. Ali vidi kako oni pokušaju to, šta? Šeitan pokuša lijepim riječima na to nešto. Zamota. A u stvari to ispade najgora optužba na Allaha. Tako. Da su ovi posrednici milostiviji od Allaha tako da prije će se odazvat nego Allah subhanahu wa ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala nema apsolutnu vlast nego sa njim učestvuju i drugi je tako pa kad bi nabrajali daleko bi nas odjela sve ružnije i odvratnije od odvratnijeg i najodvratniju stvar ljudi i šeitani pokušaju da nakite da izgleda kitnja stoji lijepo i privlačno. Pa oni koji ne promisli šta? Nasjedni. Onda šta još radi? To vam sve navodim ovdje što ima piše, ja ne morate to pisati, ali zapamit ćete. Šta još radi? Osjeti novotari čija riječ je važna kod ljudi. A, i koje je to ličnost koje ljudi vole, u koje imaju povjerenje. Razumijete? I onda dođu šta? I kažu, da bi svoju notariju protvrli, kažu, rekao taj i taj. Rekao je Buhanife. To je bilo mišljenje i mama Ahmeda. Slaži. A, slaži. Kao što danas kažu, rekao še je Bimbas. A, rekao Ibn Tejmi, a nije. Ili je rekao nešto slično, ali nije to rekao. A, pa izokrenu, dodaju, uljepšaju da bi svoju novotariju svoju laž proturili i da bi ljude zaveli i od pravog puta odvratili. Kazam mi to, braći? Ovo je danas jako prisutno. Ovo je danas jako prisutno. Ljudi, kad žele da opravdaju ono što je bila sušta suprotnost, je tako? I ono protiv čega su se određeni učenjaci čitav život potrošili boreći se protiv toga. Razumite? Šejhovi, šejh Bibaz, rahimahullah, i šejhovi njegovi šejhovi, i, i, u, i ulema njegovog vakta i vremena, je tako? Ušto su život potrošili? Osim u objašnjavanju telhida i odvraćanju od širka, je tako? I objašnjavanju šta? Da su ljudi obavezni suditi po Allahovom zakonu i da su muslimani obavezni vratiti se Allahovom sudu i šerijatu. Pa tako? Je šta, vidjeli su njihovo vrijeme da je svugdje zavladala šta? Sekularizam, da se ne sudi po Allahovom zakonu. Sad tad, sad dođe neko i kaže, rekli su oni, šta? Da može i ovako, može i inako. Aha a koga hoće da optuže i ohljagaju, kaže, oni ne uvažavaju toga i toga. A ne smatraju ga učenjakom. A dobro, koga sad smatra učenjakom? Onaj ko uzima njegovo mišljenje ili onaj ko laže na njega i podvalje. Razumite, brat? Da Allah sečemo. Sedmo, novatarija je gora od nepokornosti. Rekao, rekao je Sufjan Thauri, rahimahullah, šta je rekao? Novotarija je draža i blisu od grije, od nepokornosti. Zato što se od grijeha ljudi kaju a od novotarije se ne kaju. Od novotarije se ne kaju. Zašto se ljudi od novotarije ne kaju? zato što su ubijeđeni da oni rade najbolje što nešto moguće, jel tako? Ubijeđeni da je to nešto naj najefdalnije, najispravnije. Jer ja potrebi da se kaje za nešto što se zna da se nagradi za ono što radi. Pa možete malo um, objasniti, aha? možete malo u jednoj rečenici objasniti, na primjer, zato što smatraju, zato što novotari smatraju, ali ne kao govor Sufjane teorije, nego kao objašnjenje. To je zbog toga što novotari smatraju da je ispravno ono što rade i zato očekuju na ناگرێت šteta od novotarije ne ograničava se samo na počinioce. nego se prenosi na ostale. odnosi se na ostale, ali tako? Pogotovo posebno ako je novotar, ali tako? Onaj koji poziva u tu novotar i uljepšavanje. Jeste u reći. Dobro. I devetu. Novotarija je put razdora i razilaženja. Novotarija je put razdora i razilaženja. Pogledajte ove novo, no, bosanske novotare. Ha? Hoće jedinstvo. Oko čega je jedinstvo? Oko bosanske novotarije, je li tako? I tradicije. Dobro, ali čemu nas to vodi? Čemu nas to vodi? Ka razdoru sa ostatkom umme, ummeta. Ummeta je tako, okreće nas protiv ostale muslimana koji imaju drugačiju tradiciju i istoriju od nas. Al tako? Razumijete? Znači, svaka novotarija je put razdora i razilaženja. Dobro. Hajde, eto, uspijemo se nekako dogovoriti, hajde sad da se dogovorimo oko ove bosanske tradicije. Ali onda, hajde, da izdefinišemo šta je to, pa ćemo doći jednu mahalu ovako, u drugu, nakon. Pa će ovi reći, dobro, trebali bi svi ovako, ovi će reći to, pa naša je novotarija preča da budemo svi. A, pa što je preča? Pa zato što je naša. Što je bila vaša preča? A, hoće li se moći složiti? Kako će se dogovoriti? Zašto bi ovi ostavili? Nema selame. Nema selame, pa nema spasa. Onda kad bi došli, šta, napravili pravi bosanski lonac. Svako protiv svakog. Jedno šarenilo, Ha, nemoguće je to sve savrati i složiti. Ali, <clears throat> ovo je onako, znači slikovito prikazivanje, ali imaju šerijatski dokaz, je tako? Kaže, uzvišeni, i ovo je moj put, ovo je moj pravi put, pa ga slijedite u prijevodu značenja, ali tako? Sura An'am 153. ajed. Treći ajed. <clears throat> Nemojte slijediti druge puteve pa da vas odvedu sa njegovog puta. Enam 153. Ovo je možda trebalo odmah na početku spomenuti. Ovo je jedna od najvažnijih tačaka. Jedna od najvažnijih stvari. Jedna od najvažnijih stvari vezano za novotariju. I najteži, jedna od najtežih posljedica novotarije. Je li tako? Kaže muđahid, ko je muđahid? Mufesir, je li tako? Tabiin, učio od Abdullah ibn Abbasa. Je li tako? Kaže muđahid, putevi, putevi, u ajetu putevi koji se spominju u ajetu. Jel tako? Ovo je moj pravi put pa ga slijedite. Nemojte slijediti druge puteve. E putevi u ajetu odnose se na novotarije i šubhe. Na novotarije i šubhe. još jednu rečenicu za Allahovu pomoć. Beričetna rečenica, inša Kaže Allah subhanahu wa ta'ala nas je obavijestio da Resul sallallahu alaihi wa sallam nema ništa sa onima koji se razjedine koji se razjedine i raziđu. U ajetu 159 sura An'am. stavu u prevodu značenja kaže inna ladine farraku dinahum wa kanu shiyan lasta minhum fi shay Oni koji se razjedine u vjeri, koji se raziđu u vjeri, oni koji se raziđu u vjeri 159 jaje en oni koji se raziđu u vjeri i podijele na kako ćemo reći partije ti sa njima nemaš ništa He? Može ako su znači meze bi svaćeni kao isklju, is, prilazi se njima kao onaj partijama, je tako? Ako su isključeni jedni naspram drugi. I oni su u određenom periodu taj mezhebluk, je tako? Mezhebluk je doveo do toga da su u harmu Meke šta, bila četiri mihraba i četiri namaza se klanjalo. Razumite? I onda se neko ibreti, pa učenjaci, pa učenjaci su i napravili te mihrabe oko Kjave. Jesu to učenjaci neki? A nisu došli pekari da naprave mihrave oko Kjave. tako? Razumite? Znači, to je taj musibet, kad se njima dadne, je tako, pravo više nek što im pripada i kad osjete da, da i ljudi slijede u njihovim strastima i da ne vagaju njihovo govor i ponašanje Koranom i Sunnetom, onda insan povede ga šeitena, tako? To je to, to je to. Kaže Imam Berbehari, znaje da sve novotarije znaj da su sve novotarije e, kako ćemo ovdje reći mizerne i da zovu na sablju. I da zovu na sablju. Na sablju. U kom smislu? U smislu ukova. Stavte u zagradu u smislu međusobnih sukova. kao u riječima uzvišenog u ajetu 14 sura El Maide. Kad su zaboravili dio onoga čime su opomenuti usadili smo između njih neprijateljstvo i mržnju do sudnjeg dana. Do sudnjeg dana. I čim se izmisli nešto novo, neka novotarija, a zapostavi dio šarijeta, a ne može se nikako sam šarijat pratiti i još izmišljati novotarije. Čim dođe novotarija, moraš ostaviti dio šari, šarijeta. Je tako? poslije namaza ne možeš nikako zikrit i sam i opet svi zajedno. Ne možeš nikako. Moraš jedno ostaviti. Ili sunnet ili novotariju. Ne možeš se ponašati na oba dva načina. Tako? Kad to se desi šta, onda mi ubacimo između njih neprijateljstvo i mržnju do sunja. I nemoguće da bude šta drugačije. Nemoguće da bude šta drugačije. Novotari svako ističe svoju novotariju između sebe se mrze, a posebno mrze one koji nosi šta, sunnet kao dokaz proti svih njih. U tome su oni svi složni. Ima jedna stvar oko koje su svi novotari složni. A, neprijateljstvo prema ehlu sunnet. A, da Allah smanu tajla pomogne i sačuva. E, braćo moja, ja sam imao plaho veliku želj da vi ovo zapišete pa da naučite inšala, ponesete kući a, pročitate sa svojim ženama djecom, očevima komšijama ovako, ovako. E, Allah vas pomogu dobro od prilike ja sam završio a vi ako imate kakve pitanja i na bujro Hvala, indígena, né, Rogério?